Eh hodem yo deya eh hodani yo deya eh hodel lokey nu shvas shommaym uvor eh naym yo deya shnaym mani yo deya shnelu khos abryis eh hodel lokey שלושו עובו שני לוחוס אבריס, וחודלו קיינו שבשו מים ובו.